บุ๊กทูสามสิบสามซิโอเซที่สถานีรถไฟ در ا ิสก گ เฮก ط ا อร์รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะกอร์ قطار เบอร์ลินเช ن โ ه เกม ع ราบัด รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ ق ط ร ر بعدی به پاریس چه موقع می رود؟ รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะตร ط ا ر بعدی به ل ن น ن چه موقع می رود؟ รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะกาาตรร์์วอ قطار ورشو س น ع ت چند حرکت م อ کند؟ รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะกาตอร์สต็อกโฮล์มสาเตชันด์ฮาริชัตมีคนัดรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะกาตอร์บูดาเปสต์สาเตชันด์ฮาริชัตมีคนัดดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ من یک ب ل ی ت برای مادرید می خواهم. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ من یک ب ل ی ت برای پراگ می خواهم. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะ من یک ب ل ی ت برای برن می خواهم. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ قطار چه موقع به وین می رسد؟ รถไฟถึง م อ س โ و เมื่อไหร่คะ قطار چه موقع به مسکو می رسد؟ รถไฟถึง امستردام ์ดัมเมื่อไหร่คะ قطار چه موقع به آمستردام می رسد؟ دیشان ต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ باید قطار را عوض کنم؟ รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ قطار از کدام سکو حرکت می کند؟ รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ آیا قطار کوپه خواب دارد؟ ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ من تنها بلیط رفت به بروکسل را می خواهم. ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเพนเฮเกนค่ะ یک بلیط برگشت به کوپنهاگ می خواهم. ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ قیمت بلیط در قطار با کوپه خواب چند است؟